sangre nueva. Yo, este es John Brier. Indica, indica, el arco. Hoy he venido a la disco a someter una gata que tenga mucha experiencia, que no es una novata. Yo sé que se acomoda pa' que le suba la falda. Con la luz apagada, mami, muéveme esa nalga. Yo quiero que mueva esa nalga y no me ponga pero. Porque estamos en modo ambiente, modo marroneo. Esta vaina está encendida, llamen los bomberos. Que ni porque vengan bomberos se apaga el joseo. Y todo el mundo en la disco en modo marroneo. Y bienvenido a la disco a someter una gata. Bailemos hasta abajo, mami, que llego tu feo. Si tú eres en la disco en modo marroneo. Y he venido a la disco a someter una gata. Bailemos hasta abajo, mami, que llego tu feo te arrebata. Tú me enloqueces que quiero que bailes sandungueo. Y a mí me gustan las nalgonas, no gustan las chatas. Y si viene una chata, pues de una la perreo. Pa' que ella copie la locura de toda la banda. Estás bien rica que quisiera comerte todita. Como me mueve ese booty, es una gelatina. En esto yo soy tu enfermo, Vito, eres mi medicina. Tú te vuelves una fiera, rápido me vuelvo un loco. Hasta bajo a lo lento, dale mami poco a poco. Porque estamos en lo oscuro, tú sabes que yo te toco esa Deja que apaguen los focos, tú no tienes nadie que te controle, ni yo tampoco. Vámonos a un rincón, todo con disimulo. Si tú novio llama, pon el celular en modo avión. Tú sabes que era un bombón, muéveme todo ese culón. Tú te mueves lento, yo me pego y comienza la acción. Un movimiento cadera, ábrete como tijera, que te me enloqueces y de una te vuelvo una fiera. Hazlo de derecha, izquierda o de izquierda a derecha, que llegó lo nuevo, conoció como la sangre nueva. Y todo el mundo en la disco en modo marroneo. Y yo he venido a la disco a una gata. Bailemos hasta abajo, mami, que llegó tu feo. en la disco en modo marroneo. Y yo he venido a la disco a someter una gata. Bailemos hasta abajo, mami, que llego tu feo. Si tú eres loca, tengo juque la que te arrebata.